qamoqxonalarda o'tirib mazlum opa singillarni ko'p qiyinchilikka tushayotganlarini ayrimlarini o'zim ko'zim bilan ko'rganman ayrimlarini quloqlarim bilan o'sha andijon voqealaridan keyingi zulmlarni zo'rligidan dod solib allohu akbar deb turib qamoqxonani podvallaridan yerto'lalaridan baqirgan ovozlarini eshitganman o'sha singillarimga atab so'zimni oxirida ikki qator she'r yozgan edim. Alloh qodir qilganicha shuni o'qib berib so'zimni yakunlayman. Bahori kelmasdan kuzi boshlangan, gul yuzi kulmasdan ko'zi yoshlangan, zolimlar zulmidan dili g'ashlangan, kufr zindonidagi mazluma singlim dini islomimdagi muslima singlim yozgan maktublaring guvohi bo'ldik toptalgan nomusing ogohi bo'ldik shundan buyon yashamadik tiriklay o'ldik kufr zindonidagi mazluma singlim dini islomimdagi muslima singlim maqumdur bulgani vayron